īsa lūkšana pirms katehēzes, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen. Dievs ļauj mums apjaust, ka tu esi šeit, ka tu esi tuvu. Paldies, ka šis ir laiks ar tevi. Paldies, ka tu darbojies, pat ja mēs to vēl nemanām un nesaprotam. Dievs, mēs lūdzam, lai tu darbojies šīs katehēzes laikā. Un uh, palīdzi mums tevi piedzīvot, palīdzi katram šeit klātesošajam un arī katram radio klausītājam saņemt no tevis kādu vārdu, kas ir vajadzīgs, kas iedvesmo, kas dod jaunu grūdienu, jaunu iedvesmu. Nāc svētais gars! Nāc svētais gars! nāca svētais gars, turpina mums pārveidot, lai mēs pēc svētceļojuma un pēc svētkiem aglonā atgrieztos mājās ar jaunu, atjaunotu mīlestību uz tevi un uz tuvāko. Nāca svētais gars. Nāca svētais gars. Jēzu, tu esi kungs pār šo katehēzi, pār šo laiku. Tu esi kungs pār tiem procesiem, kas notiek mūsu sirdī. Mēs tevi slavējam, pielūdzam, godinām un Lūdzam, lai tu esi un paliec ar mums. Jēzu, to mēs lūdzam tavā svētajā vārdā. Āmen! Visām katehēzēm šajā svētceļojumā vies cauri mūsu moto, un pamēģināsim atcerēties, kāds tad ir šī svētceļojuma moto. Marija cēlās un steigšus devās. Vakar mēs šo tēmu aplūkojām caur dieva gribas atpazīšanas prizmu. Bet eh, šoreiz šo Marijas celšanos mēs ņemsim kā metaforu tam, ka mēs esam aicināti piecelties arī mūsu garīgajā dzīvē, mūsu attiecībās ar Dievu. Šīs katehēzes nosaukums ir piecelties attiecībās ar Dievu. Neliela aptauja par šo nakti par, precīzāk par rītu. Tad, kad atskanēja ģitāras skaņas un kad nauris mošs pamoties un dedzīgs gāja apkārt pa mūsu telšu pilsētiņu, kuri no jums ļoti, ļoti negribējāt celties? Wow! wow. <laughs> Uh, abrīnojami, abrīnojami. Paldies, Ance, vismaz es nejūtos vientuļš. Parunāsim sākumā par gulēšanu. Mans, mana mīļākā teātris izrāde, ko man ir gadījies apmeklēt, ir jaunā Rīgas teātris izrāde Alvija Hermaņa iestudējumā Oblomovs. Varbūt ir kāds bijis, vai varbūt kāds ir lasījis grāmatu, Gončārova grāmatu, pēc kā motīviem šī izrāde ir iestudēta. Un kas ir interesanti, izrāde ir ļoti gara, ja nemaldos, garāka par trim stundām. Un, ja parasti izrādēs, vai filmās, vai grāmatās galvenais varonis ir visaktīvākais personāžs, tad Aplomaus, šīs eh, krievu muiznieks, ir vispazīvākais personāžs. Interesanti, ka lielāko daļu šajā izrādē, lielāko izrādes laika daļu Aplomaus pavada gultā. Vienkārši tā, tā ir mierīgāk, tā ir ērtāk, tā nav jāsaskaras ar šīs dzīves izaicinājumiem. Viņam ir kalps zahars, un ja viņam kaut ko vajag, tad no sagas apakšas atskan Zahar! Zahar! Zahars atklibo un izpilda visas Ablomova vēlēšanās. Bet patiesībā Ablomovs, šis cilvēks, kurš visu savu dzīvi noguļ gultā, ir spēcīgs simbols. Mēs to varam attiecināt uz visdažādākajām dzīves sfērām. Bet šajā katehēzē es vēlos eh, iesākumā parunāt par garīgo ablomovismu. Vai zinājāt, ka var būt garīgais ablomovisms? Ka mēs garīgā nozīmē esam iesnaudušies. Un tagad man vajadzēs jūsu palīdzību. Pamēģināsim izveidot šādu garīgā aplomova portretu. Kas viņam ir raksturīgs? Nu, kā jūs domājat, vai viņš lūdzas? Jā, regulāri. <laughs> <laughs> Nu, Viņš, viņš lūdzas eh, dažreiz, tad, kad viņam kaut ko ļoti vajag. Nu, piemēram, šis garīgais aplomovs nesen kaut kur viņa kaķis nomaldījās. Viņš tik ļoti mīl kaķīti un Dievs atgriez manu kaķīti. Viņam kaut ko vajag, tad viņš lūdzas. Viņam ir vajadzīgs dzīvoklis. Viņam ir vajadzīgs dzīvoklis, jā, Aha, labi. Labi, viņam ir vajadzīgs dzīvoklis par to, cik liels mēs vēl parunāsim. Tur jābūt ērtai gultai. Vai šis garīgais aplomovs dodas uz aglonu? Varbūt nākamgad. Varbūt nākamgad, bet, bet, bet ar, ar divām 5 litru burkām, jo galvenais mērķis ir uzpildīt no svētā vota ūdentiņu un pastaigāt pa tirdziņu, kas ir ārpus eh, sakrālā laukuma teritorijai. Kas vēl viņam varētu būt raksturīgs? Nelasa Bībeli. Nelasa Bībeli nelasa Bībeli. Protams, ja viņam teiktu, ka ir tāds Pāvila evaņģēlijs, viņš noticētu. Jā, viņš nelasa Bībeli. Kāds varētu būt viņa dedzības līmenis garīgajās lietās, attiecībās ar Dievu? Viņš apņemās rīt noteikti sāks lasīt Bībeli. <laughs> viņš apņemās, ka pēc šīs katehēzes viņš apņemsies, ka rīt, rīt viņš noteikti sāks lasīt Bībeli. Jā, bet viņa garīgā entuziasma līmenis ir tāds, kā vismaz, kad es izdzirdēju pirmos naura spēlētos akordus teltī šorīt, šorīt no rīta. Es atzīšos, ka šis garīgā aplomova portrets, ko mēs tikko kopīgi izveidojām, reiz es tāds biju. Es eh, piedzimu katoļu ģimenē, ticīgā ģimenē. No vienas puses, eh, man baznīcas lietas šķita ļoti pašsaprotamas. Bet, ja patiešām šobrīd es atskatos uz savām attiecībām ar Dievu, man pat eh, grūti teikt, ka tās ir bijušas attiecības. Noteikti Dievs manā vērtību sistēmā nebija ne pirmajā, ne otrajā, ne trešajā, varbūt pat ne ceturtajā vietā. Es biju Vienkārši tīnis, kurš eh, tad, kad eh, skolā mūs dzina uz baznīcu, un neatceros par godu kuriem svētkiem, es klases biedriem lepni paziņoju, ka, ja es būtu pāvests, es atceltu grēksūdzi. Nepatika man tā grēksūdze. Es toreiz rakstīju dienas grāmatu, kuri no jums eh, jaunībā vai bērnībā rakstījāt, ah, tā vēlāk tik interesanti ir palasīt. Uh, Svētdienās bieži atkārtojas ieraksts pēc vienas un tās pašas formulas. Tur ir tāda rindkopa, ka visi aizgāja uz baznīcu, es paliku mājās un skaļi klausījos, piemēram, Nirvana. Tie, kas 90. gados auga, zina, par ko ir runa. Mana atgriešanās, starp citu, notika caur svētceļojumu uz Aglonu 2003. gadā. Nenotika nekas ārkārtēji zeme nesāka drebēt, eņģeļi nenokāpa no debesīm, lai mani pārliecinātu par grēku un par evaņģēliju. Bet eh, Dievs tik maigi, tik nemanāmi, bet vēlāk tik nepārprotami darbojās manā sirdī, ka atgriežoties uz mājām, man bija sajūta, ka es esmu no jauna piedzimis. Un pēkšņi es sapratu, ka Dievs, kuram es nekad neapšaubīju Dieva eksistenci, ka šis Dievs, es pēc viņa ilgojos – ka viņš ir kaut kas daudz, daudz vairāk, ka viņš ir daudz, daudz brīnišķīgāks nekā es vispār biju par to aizdomājies. Ka tas ir Dievs, kurš mani ļoti mīl, un es gribu iepazīt viņa mīlestību, es gribu iepazīt viņa draudzību. Un, kā jau parasti, tikko atgriezies cilvēks ir ļoti dedzīgs. Es atceros, ka bija laiks, kad es aizgāju uz kristīgo grāmatu galdu, un es no izpirku visas, visas uh, brošūriņas, tur bija tādas eh, mazas brošūriņas, kur eh, evaņģēlija vēsts ļoti, ļoti īsi ir pasludināta, un es, es pastkastēs metu. Es gribēju atgriezt cilvēkus. Tad iet gadi, un vienā brīdī tu sāc atcerēties, ah, es šajā mājā metu brošūriņas pastkastē, bet vai tagad es būtu spējīgs uz to? Vai atceros eh, Daugaupilī, manā dzimtajā pilsētā, kādu laiku Jaunavas Marijas draudzē kustība prosanktitāte regulāri rīkoja jauniešu adorācijas, un toreiz tur bija diezgan daudz jauniešu, un kā mums patika tās nakts adorācijas, tiešām pēc Dieva izsalkuši jaunieši, Visu nakti, līdz pat rītam, līdz pat rīta gaismai mēs bijām gatavi tur lūgties, iet krusta ceļu, un mums tā nebija problēma. Tad iet gadi, un tu sāc atcerēties, bet vai es tagad būtu spējīgs, un vai man, manī tagad būtu vēlēšanās visu nakti pavadīt šādā lūkšanā? Un eh, te man nāk prātā pirmā raksturvieta šajā katehēzē. Tā ir Jāņa atklāsmes grāmata, otrā nodaļa. Ir kāds lasījis Jāņa atklāsmes grāmatu? Mhm. Otrajā un trešajā nodaļā mēs lasām Jēzus vēstījumus septiņām mazāzijas draudzēm. Ļoti interesanti. Tā vēsts ir ļoti aktuāla arī mūsdienām, mūsu baznīcai un katra dvēselē. Bet es vēlos, lai mēs pievēršam uzmanību pirmajai draudzē, kurai Jēzus veltīja vēstījumu, un tā ir Efezas draudzene. Par Efezas draugu mēs lasām svētajos rakstos, piemēram, apakstuļu darbos ir aprakstīts, kā tad, uh, Efezas iedzīvotāji saņēma svēto garu. Apustulis Pāvils nāca pie viņiem un jautāja, vai jūs esat saņēmuši svēto garu. Viņi saka, mēs pat dzirdējuši neesam, ka tāds svētais gars ir. Pāvils par viņiem aizlūdz, viņi tiek piepildīti ar svēto garu. Tur sākas atmoda, un mēs lasām ļoti interesantu detaļu. Efezas iedzīvotāji bija ļoti, ļoti iepinušies okultismā, burvestībās un šādās lietās, kā jau pagānu pilsētā, Bet tad, kad viņi ir piedzīvojuši Kristus mīlestību, pieņēmuši viņa evaņģēliju, viņi, viņi dodas pilsētas laukumā, viņi sanes savas okultās un ezotērikas grāmatas. Visas tās lietas, kas patiesībā cilvēka dzīvē atver durvis ļaunā, ļaunajam garam, un viņi tās sadedzināja. Vai tā nav atmoda? Un vēlāk no baznīcas vēstures vai no tradīcijas mēs zinām, ka Efezā ir darbojies ne tikai svētais apustulis Pāvils, ka tā ir draudze, kurā par bīskapu bija evaņģēlists Jānis, viens no Jēzus labākajiem draugiem. Tai bija jābūt ļoti labai, dedzīgai draudzēji. Un tā kā Jēzus bija Mariju, savu māti, uzticējis apustulim Jānim, tad, tad mēs varam pieļaut, ka arī visvētākā jaunava Marija bija Efesas draudzes locekle. Tai bija jābūt brīnišķīgai, dedzīgai draudzēji. Tad paiet gadi. Un Jāņa atklāsmes grāmatā, kas ir viena no vēlāk uzrakstītajām jaunās derības grāmatām, Jēzus caur Jāni Efezes draudzē saka tā. Viņš uzlieva Efezes draudzi par tām labajām lietām, ka tu esi bijusi pacietīga un tā tālāk, tu esi saglabājusi ticību, bet man pret tevi ir tas, atklāsmes grāmata 2.4 man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājusi savu pirmo mīlestību. Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājusi savu pirmo mīlestību. ja mēs runājam par garīgo aplomovismu, tad es domāju, ka lielākā daļa kristiešu, kas eh, iet svētceļojumā vai kas klausās radio Marija, apzināti mēs nekādā gadījumā neizvēlētos būt par garīgajiem ablomoviem. Bet par šo tēmu ir vērts runāt tādēļ, ka mēs esam aicināti izvērtēt savas sirdis, izvērtēt savas attiecības ar Dievu un, un vērot, kādi procesi tur notiek. Vai nav tā, ka tur pamazām mums varbūt pat līdz galam nemanot, iezogas atsalums, iezogas garīgais miegs, un mēs kā ablomaus pamazām apsedzamies ar to seciņu, tur ir silti un labi, un uh, rožu kroni vairs nelūdzos, pie grēksūdzes sen neesmu bijis, pat nevelk. Tāpēc šīs katehēzes tēma ir piecelties attiecībās ar Dievu. Un es domāju, ka lielā mērā šis ir tas motīvs, kas daudzus no mums ir sapulcinājis šeit svētceļojumā – Gan jau, ka ir te kādi, kas vēlaties atjaunot savas attiecības ar Dievu. Un te mums nav jāvaino sevi vai kādi citi, eh, ka, ka es sāku atsaukt. Tie ir normāli procesi garīgajā dzīvē, kad, mm, kad, eh, kad mēs eh, jūtam, ka mūsu iekšējais garīgais klimats mainās, bet tai pašā laikā Jautājums, vai mēs ar to samierinamies, vai mēs uzņemamies atbildību par to. Un tad no nu, Marijas teikšus cēlās un devās, lai šī šajā katehēzē kalpo kā metafora tam, ka mēs izvēlamies garīgi piecelties. Garīgi piecelties, uzdrošināties atkal spērt soli pretī Jēzumam un, un atjaunot savu dedzību, atjaunot to mīlestību uz Dievu, kura ik pa brīdim no liesmojošas uguns eh, sāk kļūt par gruzdošām oglēm. Es esmu pārliecināts, ka arī daudziem radiokamā arī klausītājiem tas rezonē. Un, un eh, apustulis Pāvils 2. vēstulē korintiešiem 13. nodaļā saka, pārbaudiet savu ticību, pārbaudiet, vai jūs stāvat savā ticībā. Tātad tā ir daļa no tās garīgās temperatūras mērīšanas. Kā mums piecelties mūsu garīgajā dzīvē? Šeit es varētu runāt piemēram par desmit vai pieciem punktiem, tur izdari to, palasi bībeli, tad tur tik un tik minūtes jālūdzās, tur, tur sakramenti un tā tālāk, un tā būtu pareiza, laba pieeja. Bet eh, šoreiz es tam daudz uzmanības nepievērsīšu. Šajā kateheizē es vēlos runāt par kādu principu, kas ir pamatā tam, vai savā garīgajā dzīvē mēs iesnaužamies, vai pieceļamies. Paskatīsimies daudz dziļāk, un, un eh, tas princips, ko es atklāšu, un tā būs galvenā šīs katehēzes doma, ir kaut kas tāds, ko mēs varam paņemt līdzi arī šodien klusajā stundā un pārdomāt un paši izdarīt secinājumus, kas man ir nepieciešams, lai es gluži kā Marija, celtos un steigšus dotos pretī lielākiem dziļumiem attiecībās ar Dievu. Un šī doma ir šāda. Tagad, ja te būtu projektors, man, man tā patīk vizuāli parādīt, bet nu, iztēlosimies. Ja? Šeit parādās galvenais plāna punkts. Mēs paši no, nosakām savu attiecību līmeni ar Dievu. Mēs paši nosakām savu attiecību līmeni ar Dievu. Tu pats nosaki savu attiecību ar Dievu līmeni. Es tūlīt paskaidrošu, bet uh, rakstu vieta, uz kuru mēs balstīsimies, ir Jēkabā vēstule, 4. nodaļa, ja nemaldos, 5. Eh, pants. Tūlīt man tas ir jāpārbauda. Un uh, iemācīsimies šo, šo rakstu, 8. Eh, pants, 4. nodaļa, 8. pants. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Esat gatavi iemācīties no galvas vienu bībeles pantu, man liekas, tas ir vērtīgi. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Kādas koordinātes? Jēkaba 4, 8, vēlreiz. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Apostolis Jēkabs šeit runā par to, ka mēs esam tie, kas speram soli pretī Dievam, Un tad Dievs tuvojas mums. Lai nepārprastu, es ielikšu to plašākā kontekstā. Patiešām vispirms ir Dieva žēlastība. Tas, ka mums ir ticības dāvana, tas, ka mēs kristībā esam kļuvuši par Dieva bērniem, par Kristus miesas locekļiem, tas nekādā ziņā nav mūsu nopelns. Dievs mums to visu ir sagatavojis un dāvājis savā mīlestībā pilnīgi par brīvu. Tu neko neesi izdarījis, lai to nopelnītu. Bet tad, kad mēs jau esam šajā kontaktā ar Dievu, tas, kāda būs mūsu lūkšana dzīve, kāda būs mūsu sakramentālā dzīve, eh, kāda būs mūsu svēto rakstu lasīšana vai kalpošanas dzīve, mēs nevaram uh, tagad pārmest Dievam, ka Dievs tu pie visa vainīgs. Es, es tāds garīgi remdens esmu, tu esi pie tā vainīgs. Tu nosaki savu attiecību līmeni ar Dievu tu esi tas, kurš nosaki šo līmeni ar Dievu. Es vēl izvērsīšu šo domu, bet te ir jāparunā par slāpēm un izsalkumu. Viens no labākajiem mūsu garīgās dzīves temperatūras rādītājiem ir mūsu izsalkums, jeb slāpes pēc Dieva ja mums neslāpst, ja mums nesalkst, tad eh, mēs netiecamies pēc eh, ūdens, piemēram. Vakar nebija karsta diena, un jūs ievērojāt, kas esat pieredzējuši svētceļnieki, ka tā ūdens pudele netukšojas ļoti ātri, vai ne? Savukārt, ja būtu karsta diena, tveice, tad, tad mēs gaidītu, ah, kad nav rītis atbrauks ar, ar ūdeni un, un palīdzēs mums uzpildīt ūdeni. Es eh, atceros, kā reiz es devos kādā veloceļojumā, un uh, man bija tikai maza ūdens pudelīte paņemta līdzi. Bet es nereiķinājos ar to, ka diena būs ļoti karsta. Es izdzēru to mazo ūdens pudelīti, un tur nebija apdzīvotu vietu. Es braucu cauri mežam, un man tā slāpa, un es domāju, es, es būtu gatavs 20 eh, mieku atdot par ūdens pudeli. Nu, labi, 30 mieku, nē. Es braucu, braucu, un pēkšņi ieraugu lauks, un sarūsējis staps, metāla staps laukā. Un, un un no tā staba ūdens tek. Tāds rūsains, negaršīgs, bet, bet man tas ūdens tajā brīdī bija vienkārši atradums. Un tad, ja, ja mums neslāpst pēc Dieva, ja mēs neesam izsalkuši pēc Dieva, tad uh, to varētu salīdzināt ar veselības trūkumu. Arī ja cilvēks ilgi nav ēdis, ilgi nē, un saka, viņam nav apetītes, tad visdrīzāk kaut kas nav kārtībā. Un, ja mūsu garīgajā dzīvē ilgstoši uh, Eh, ir, ir tas, ka, ka mani vairs neinteresē. Tad varbūt ir vērts ielūkoties, kas notiek manas sirds procesos. Savukārt, ja mēs esam izsalkuši pēc dieva, kā, kā ķēniņš Dāvids, kurš psalmos tik daudz runā par slāpēm pēc dieva, piemēram, kā briedis slāpst pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele slāpst pēc tevis, vai 63. psalms, kungs, tu esi mans dievs, es meklēju tevi, pēc tevis slāpst mana dvēsele, pēc tevis trīkst mana miesa kā sausa un izkautusi zeme, kur nav ūdens. Daudzas manas mīļākās bībeles rakstu vietas ir tieši šīs slāpju, slāpju pēc dieva vietas, jo tās palīdz man pašam uzmodināt slāpes pēc dieva. Un turpinot šo domu, ka tu pats nosaki savu attiecību ar Dievu līmeni, mēs paši varam ietekmēt savas slāpes pēc Dieva. Dievs nav, nav atbildīgs par mūsu slāpēm pēc viņa, bet mēs varam uzņemties atbildību par to, pēc kā mēs būsim izsalkuši. Jo, un šeit svarīga doma, tu esi izsaltis pēc tā, kas ir tava barība. Nākamais plāna punkts. Tu esi izsalcis pēc tā, kas ir tava barība. Pirms svētceļojuma es paskatījos internetā, pagūglēju statistiku, cik tad mūsdienu cilvēks vidēji pavada laiku sociālajos tīklos un telefonā. Tur bija ļoti dažāda informācija, sākot no 3 stundām un 15 minūtēm līdz 5 stundām un vairāk. Tas atkarīgs arī no valsts, piemēram, ASV. Um, redzēju informāciju, ka, ka cilvēki apmēram 5 stundas dienā pavada telefonā. Eiropā mazliet mazāk, bet nu, apmēram 3 stundas un 15 minūtes tas tāds minimums, ko es atradu, kas ir, manuprāt, pietiekami daudz. Un, eh, ja, piemēram, sociālie tīkli, tās baumas, kas notiek zvaigžņu dzīvē un tā tālāk, un tā tālāk, un eh, ja tas ir tas, kas ir kļuvis par mūsu ikdienas barību, es nezinu, es, es neteikšu atzīties, kuram kuri ir izsalkuši un izslāpuši pēc kārtējās sociālo tīklu devas. Bet es atzīšos, ka dienu pirms svētceļojuma es pieķēru sevi kādā lietā, ka es pamostos no rīta, un tai vietā, lai es sveicinātu Dievu ar lūkšanu, mana rokas niedzas pēc telefona, un es esmu Facebookā un skatos jaunākās ziņas un kas kuram noticis pasaulē. Es esmu izsalcis pēc tā. Tāpēc, ka es esmu tā pieradis sevi ikdienā barot ar to, Tām nav obligāti jābūt kādām ļaunām lietām. Tas neobligāti ir grēks, ar ko mēs sevi barojam. Bet kas ir tās lietas, kas mums atņem no mūsu attiecībām ar Dievu? Un iedomājieties, ja no tām 3 stundām un 15 minūtēm, ja mēs tikai pusi no šī laika veltītu ikdienas lūkšanai vai bībeles lasīšanai, vai tā nebūtu atmoda. Un otrādi, ja mēs par savas dzīves garīgo barību esam izvēlējušies Dieva klātbūtni, lūkšanu, sakramentus, Dieva vārdu, un ja mēs ikdienā tam esam uzticīgi, tad mēs uh, sajutīsim to, ka, ka mēs nevaram bez tā dzīvot, ka mums vajag Dievu, ka Dievs ir tas, kurš, kurš mūs stiprina, kurš mūs motivē, kurš mūs iedvesmo, kurš dod mums mieru un atpūtu, kurš, kurš dod mums svētību. Uh, Johannes Hartls, vācu autors, rakstīja tā, ka maz lūkšanas rada maz lūkšanas. Man ļoti patīk šī doma. Maz lūkšanas rada maz lūkšanas. Iedomājieties, eh, ka mūsu garīgais ablomovs, piemēram, lūdzas tikai reizi divās nedēļās. Svētdienā viņš veltīja trīs minūtes lūkšanai. viņam vēlāk, piemēram, kāds noliek bībeli un eh, nu, negaršo, negribas, nevelk. Vispār uz tām trim minūtēm ir grūti saņemties. Bet tad, ja cilvēks eh, savā dienas ritējumā ir uzstādījis šo prioritāti, ka man būs laiks ar Dievu, ka man būs laiks, ko es veltīšu attiecībām ar Dievu, pieaug mūsu apetīte pēc Dieva. Tu esi izsalcis pēc tā, kas ir tava barība. Varbūt esat eh, piedzīvojuši to, ka tad, ja jūs esat bijuši kādās rekolekcijās vai svētceļojumā, kad jūs atgriežaties mājās, gribās lūgties, gribās uzturēt to, ko jūs esat saņēmuši, ko jūs esat piedzīvojuši. Es domāju, ka arī pēc šīs svētceļojuma es esmu pārliecināts, jūs atgriezīsieties mājās un jums būs jauna apetīte pēc Dieva. Uh, jūs eh, gribēsiet eh, saglabāt kaut ko savā ikdienā no svētceļojuma ritma. Protams, tas nav viegli ikdienā. Svētceļojumā te mēs kā garīgā siltumnīcā esam. Bet būs šī, šī slāpes, mēs būsim sevi pabarojuši, un tas, kas ir tava barība, pēc tā tu esi izsalcis. Mēs varam ietekmēt savu garīgo izsalkumu. Un eh, Varbūt tieši šis svētceļojums, vai varbūt šis mirklis pie radioaparāta mūsu klausītājiem, varbūt tas ir tas laiks, kad mēs varētu pieņemt lēmumu, ja mēs jūtam, ka mums tas ir vajadzīgs. Ja jūtam, ka Dievs mūs uz to pamudina, gluži kā Marija, piecelties un steigšus doties. Jūs, dārgie svētceļnieki, jau esat izdarījuši ļoti skaistu izvēli jūs izvēlējāties piecelties no savām gultām un steigšus devāties uz rēzekni, spītējot vētrām un negaisiem. Un krusai ļoti laba izvēle. Bet arī tava ikdiena vēlāk pēc svētceļojuma sastāvēs no tavām izvēlēm, ko tu darīsi savā garīgajā dzīvē, ko tu darīsi savās attiecībās ar Dievu. Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Klusajā laikā mēs varam paši lūgt Dievam Kungs parādi, kā tu vēlies, lai es ikdienā tuvojos. Varbūt, varbūt kādam Dievs dos jaunu apņemšanos izlasīt eh, vienu nodaļu Bībeles dienā. Varbūt eh, kādu Dievs pamudinās atgriezties pie rožu kroņa lūkšanas, kad jūs esat ceļā uz darbu. Tās atbildes var būt dažādas, bet parunā par to ar svēto garu. Tā tu vari savā ikdienā uzņemties atbildību par savām attiecībām ar Dievu jo tu esi tas, kas nosaki savu attiecību ar Dievu līmeni. Garīgais aplomovs guļ gultā un vaino Dievu. Viņš saka, ai, Dievs man nedod slāpes pēc viņa, man, man, nav, man nav nekādas pārdabiskas vēlēšanās lasīt bībeli. Ai, nu ko tur viss garlaicīgi un tā. Nu, Dievs jau ir vainīgs. Eh, tie svētie, jā, tie svētie, tur svētā Terēze no bērna Jēzus un svētā Edīte Steina, kuras piemiņas dienu šodien svinam, nu tie, tie jau tie lielie cilvēki. Vienkārši Dievs viņus kā tādus rob, svētos robotus radīja, viņi pat neizvēlējās, viņiem vienkārši bija jābūt svētiem. Nē, Dievs teiktu šim garīgajam aplomovam, es tevi aicinu uz to pašu. Bet es esmu pieklājīgs Dievs es pēc tevis ilgojos vairāk nekā tu ilgojies pēc manis. Es vienmēr esmu pieejams. Es vienmēr tevi gaidu. Es tevi ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Es esmu nomiris par tevi pie krusta, paņemdams tavus grēkus. Es vēlos ikdienā būt tik, tik cieši vienots ar tevi. Bet tev ir jāpieceļās no gultas. Tev ir jāizkāp no gultas, jo tu nosaki attiecību līmeni ar mani. Es vienmēr esmu pieejams tev, bet vai tu esi pieejams man? Man uh, nāk prātā anekdote, atgriežoties pie tēmas par slāpēm un izsalkumu. Divi zemnieki brauc vilcienā, un viens zemnieks ēda gar, garšīgu speķi. Ēda speķi, un tas otrs siekalojās arī ļoti gribās. Tas speķis tik smaržīgs. Un, un, un brīnišķīgs. Un skatās, skatās uz to speķi, un varbūt mani uzcienāsi. Nu, labi, saka otrais, bet šis ir ļoti īpašs speķis. Šo speķi tāpat nevarēs. Vispirms ir jāizdzer desmit ūdens glāzes. Ai, nu nē, labi. Tas turpina ēst, un tas otrais nē, tu tomēr, zini, to, tomēr, tomēr es gribu to speķi. Nu, nē, nevar tāpat. Šis ir ļoti īpašs peķis. Ir jā, jāizdzer vismaz desmit ūdens glāzes. Nu, labi, ies darīs. Mm, aiziet kaut kur uz krānu pēc, pēc ūdens, kā tāds ūdens burbulis atnāk atpakaļ. Izdzēru desmit ūdens glāzes. Tas pirmais ze zemnieks saka, nu, speķīti gribi? Nē. Es tā arī zināju, ka tev tikai dzert gribējās. Kas ir tas, ar ko mēs sevi esam piebarojuši. Kas ir tas, ar ko mēs esam aizbāzuši savu sirdi tik ļoti, ka tur vairs neatliek vietas izsalkumam pēc dieva? Arī to mēs varam jautāt savā klusuma laikā. Vai, piemēram, mm, sīviņu olgu paņemsim par piemēru. Iedomājieties, ka viņai somā, mugursomā ir pilns ar, ar drāņķēdienu, jeb angļuiski fast food. Tur burgeri visādi un čipsi un frī kartupeļi. Un viņa pa ceļam visu laiku vēl kā ārā, pakluso no pārējiem sveciņiekiem ēd. Viens burgerītis tur kaut ko aizgriežās, tur no nu, frī kartupeļīšu, kraukšķi čipsiņu. Un, Un, uh, mēs nonākam līdz tam brīdim, kad mūs sagaida virtuves busiņš un garšīgas pusdienas. Dainīte ar uh, savu komandu ir parūpējusies Un uh, Olga saka, ai, nē, es neēdīšu. Viņa jau ir pilna. Viņa jau ir pilna, viņa jau, jau ir paēdusi drāmķē dienu, tādēļ zupiņa viņai vairs negaršo. Kas ir tas, ar ko mēs barojam savu dzīvi, un kas ir tas, kas varbūt mūsu dzīvē slāpē šo apetīti, izsalkumu pēc dieva? Es vēlos noslēgt šo katehēzi ar lūkšanu, Un, eh, ja tu, dārgo radio klausītāji, vai ja tu, dārgo sveceļnieki, vēlies lūgt līdzi, tad dari to savā sirdī. Lūkšanas būtība būs apmēram tāda, ka Jēzu es vēlos atjaunot savas attiecības ar tevi. Jēzu es vēlos atjaunot savu pirmo mīlestību ar tevi. Vai varbūt, ja kāds pat uh, iet svētceļojumā, tas ir normāli, varbūt jūs nekad nekad neesat uh, ar Dievu piedzīvojuši šo draudzības stāvokli, ka Dievs jums ir draugs, ka viņš ir tuvu, ka jūs jūtat un staigājat kopā ar viņu, tad uh, lūdz savā sirds klusumā kopā ar mani. Un tad gaidi šī svētceļojuma laikā atbildi. Meklē tos veidus, kā Dievs tev atbildēs. Es lūkšanu savā sirdī vari atkārtot, mīļo klausītāji, mīļo svēceļnieki. Lūkšanas būtība būs kā Marijai celties, celties no mūsu garīgā aplomovisma un doties uz priekšu, lai iepazītu Dievu vairāk, lai viņu iemīlētu, jo Dievs, ja tev ir kaut kāds priekšstats par Dievu tagad, Tev liekas, ka tu Dievu esi iepazinis, vai tu svētdienas skolā gāji un zini par Dievu. Dievs ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Dievs ir daudz, daudz brīnišķīgāks. Dievs ir tāds, ka, ka tu pat šobrīd iztēloties to nevari. Un Dievs ir gatavs to vairāk un vairāk atklāt tiem, kas pēc viņa ir izsalkuši. Kungs, Jēzu! Es gribu tevi iepazīt. Kungs, piedod manu remdenību. Kungs, es ticu, ka ir vairāk attiecībās ar tevi. Es izvēlos piecelties no sava garīgā miega. šajā mirklī ar tavu žēlastību. Es vēlos no jauna uzņemties atbildību par to, kādas būs manas attiecības ar tevi. Es lūdzu, runā uz mani, kungs. Kas ir tas, uz ko tu mani aicini šajā svētceļojumā. Un kas ir tas, uz ko tu mani aicini vēlāk atgriežoties no svētceļojuma? Kungs piepildi mani ar savu mīlestību. Atklāj man, kāds tu esi. Atklāj man savu svēto sirdi. Es uzticu savu dzīvi visdrošākajās rokās. Tavās rokās, Jēzu. Es atdodu tev savu laiku, savas domas, savu miesu, dvēseli un garu. Es ilgojos pēc tevis vairāk. Esi mans kungs, esi mans glābējs. Piepildi mani tagad ar savu svēto garu. Kungs, esi tas lielais dārgums, ko es atrodu šajā svētceļojumā. Jēzu, ved mani. Slava tev, kungs! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžos. Amen. Un noslēgumā vēlreiz atcerēsimies rakstu vietu Jēkaba vēstule 4, 8 tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Tad uz priekšu pretī Dievam.